Otsailak hogei gaur ostirala da eta uberrion albistegia duzu berreozar irratiaren albiste emankizuna. Gaur gazte galdetegia, gazteen kezka eta ardurak jakinean utzi izanagatik gaztet galdetegiaren emaitzekin irekiko dugu albistegia. Atzo aurkezu ziren emaitzen arabera hainbat behar eta motivazioa azaleratu dira gazte ikerketari eskerra zuimarratzekoa da. Gazte gune berriaren irekitze urbilak higurik haunit zeragin dituela gazte gazteen artean, espazio berriaren gestioan, gehiengoak gestio misto bat aldarrekatu du hau da gazteek eraginda, laguntza, langile teknikoan eskukoa ezatea. Atzorko aurkezpenean, iunda hogei galdetekien ondorio orokorrak aurkeztu ziren, berrio zartar gazte guztien artean, euneko zazpien ondorioak hain zuzen. Raul Maiza gazte zinegotziak ordea, galdetegia gazte ororen eskuetara iritsi izanak positibotzat baloratu zuen, modu parte hartza hauek aurrera begira erabiltzen jarraitzera itzeman zuen maizak. eta gazteriaren arloa utzi gabe gaztegune berriaren erabilpena eztabaidatzeko jardunaldiak egingo dituzte gazteek. Mendialdea eskolan elkartuko dira gazteak giro honean ausnarketa bultzatuko duten jolas jaurdunaldiak egiteko. Hauetan gaztegune berriaren erabileraz eztabaidatzeaz gain sukaldaritza, maskara eta sendabela hartailerrak baita zineforumak eginen dituzte. Jardunaldiak gaur hasiko dira atxaldeko bosterdietan hasita eta igandearekin aiturik Aste santua bukatzearekin hasiko dira zortziko biribilgunean obrak berriozarko dalak aleratu berri duen prentxauarrean irakur daitekenez zortziko biribilguneko irrete eramoldatzeko obrak urrengo apirilean hasi eta bost hilabeteren buruan amaituko dira onela napar gubernuak dekatlonek eta iruñerriko mankomunitateak berriozarko dalarekin sinaturiko kolaborazio konpromisoaren lehen adriloak jarriko dira aste santua bukatzearekin berriozarko irteeran, lurganeko ibiltarien pasabideak kentzea izanen dute eluru obrak azken finean lurraztuiko pasabidetik abiatzen baitira ibiltaria honek lau karril ahalbideratuko ditu bakar bat berriozarren sartzeko eta beste iruak berriozarretik ateratzeko iru hauetatik ezkerrekoan kotxeak idatuko dira solik, erdikoan hau kaletik datu zen kotxeak eta eskuinekoan hiri autobusak solik. Herri kontsultekin aurrera darrai berrio zarko IH e bildu gaur rostiralarekin atxaldeko zazpiretan kulturgunean bilera berri bat ospatuko du EH bildu berrezarrek honetan kultur ondik norakoak aztertuko dira eta bilera horretan atera kondorioekin EH bilduren programaren alor bat osatuko da aurten biltzar herriko osatzen ari dute programa EH bildutarrek oraindik alor batzuk ez da bedagai daudela horrengo astean ekingo diote azken gai hauei. Hautezkunde gaiak utzi gabe Berriozarko PSNek bilera ireki bat antolatu du. Berriozarko PSNek parte hartzearen modara helduz bilera ireki bat deitu du bertan hitz egindakoarekin hauteskunde programa osatzeko hauen hitzordua ere gaur ratxaldeko 7etan kulturgunean. gaurko iragarpenak dio zerua odei gutxirekin edo oskarbi egongo dela, arratsalde gauetik aurrera erdi mailako odeien eta goi odeien tarteekin, norabide aldakorreko aizea olbizia ibiliko da, ego osagaikoa nagusituz eta temperaturei da okionean, minimoak gaur gutxi edo nahikoa jetxi eta maksimoak nabarmenikoko dira. Eta hau izan da guztia gaurko albistegiari daukionez, informazio gehiago datu zen urduetan, berrio zari erratiaren sintonian FM-ko eun puntu edo ordu oro interneten euskiplaza.neten. Euskiplaza.neten.